خب بسم الله الرحمن الرحیم کتاب لقطتی کتاب لقطه لقطه یعنی پیدا شده چیده شده برداشته شده از زمین وإذا وجد الرجل لقطة في موات أو في طريق صعب في مصر أو صحراء فله أخذها وتركها زمانی که یافت شخص یه چیز گم شده ای رو در زمینی موات زمین که مال کسی نبود یا در راه عمومی یا چه در شهر چه در صحرا اجازه داره فله اخذها و ترکها میتونه برش داره و میتونه ترکش کنه والاخذ افضل اذا كان على ثقه من القيام بها ولی برداشتنش بهتره افضلتره زمانی که اطمینان داشت که اونو درش خیانتی نمیشه اونو خلاصه اون حقوقی رو که شریعت تعیین کرده انجامش میده وعليه اذا و معرفة عفاصها عددها و وزنها و حفظها في حرز مثلها خب در برداشتن و برنداشتن میگه اجازه داره گرچه که برداشتنش بهتر بود برای کسی که به خودش اطمینان داشت ولی زمانی که برش داشت میگه باید بشناسد معرفت یعنی شناختن بشناسه اون ظرفی رو اون چیزی رو که اون گم شده داخلشه وکاها اون چیزی رو که اون ظرف باش بسته شده ریسمان یا هر چیزی که هست جنسش رو یادداشت بکنه عددش رو اگر عددی بود اگر وزنی بود وزنش رو و حفظش بکنه در حفظ مثلش اون جایی که اون چیز مثلا اگر گوسفند گوسفندا خودش گوسفندا رو چه جایی محافظت میکنه اگر طلای چه جایی محافظت میشه در حرز مثلش هم باید چه بشه محافظت بشه اینا رو چرا یادداشت بکنه چون جلوتر میگه که این وظیفه ای داره و اون چی هست و یکتب و یشهد علی نفسه بها و اینو مینویسه و شاهد میگیره ثم يعرفها حولا كاملا بنفسه سپس تعریفش میکنه این جنس یک سال کامل خودش او من یعتمینه على تعریفها یا کسی رو که بهش اعتمینان داره که اونو میگه معرفی میکنه به ان فی المصر الذي وجدها فيه بگونه ای که بیاد در اون شهری که اونو یافته صدا بزنه و به حیث یکثر الناس اون جاهایی که مردم زیادند من اندیتی در اون جایی که مردم نشست دارن و اسواقی در بازار و ابواب مساجدی و درهای مساجد فی کل یوم مرتن در هر روز یک مرتبه پس در جاهای شلوغ عرفا در دنیا فرق میکنه مثلا الان بره دم در بانک بنویسه الان بره مثلا جاهای که شلوغند کارتخانه نمیدونم بانک ها خلاصه دم در مساجد جمعه پمپ های بنزین جاهایی که شلوغن جاهایی که چون هدف اینه که اون گم شده اینو ببینه این تعریف رو بشنوه ببینه قدیما که وسایل تعریف کم بودن الان دیگه زیاد شدن الان تو واتساپ بیاد اعلام بکنه ها الان بیاد توی سایت ها بگذاره الان بیاد تو روزنامه ها بگذاره الان بیاد تو تلویزیون ها چکار بکنه بگذاره الان وسایل تعریف دیگه خدا رو شکر راحت شده ثم فی ابتدا میگه هر روز یک مرتبه بعدا تو منهجی شیوه دیگه آورده اینجا شیوه دیگه چرا چون این مسئله اجتهادی این چون این هدف اینه که اون طرف پیدا بشه چیز قشنگی آفوقا آوردن میگه ابتدا هر روز یک مرتبه بعدا در هر روز یک مرتبه اذا طالت المده زمانی که مدت طولانی شد ثم في كل اسبوع اذا تمادت المده سپس بعدا که مدت طولانی تر شد هر هفته یک مرتبه بیاد اعلام بکنه فیقول اینجوری میگه من ضاعت منه لقطه مال چه کسی گم شده ای گم شده فان قال وهي دنانير من ضاعت منه دنانير جاس میگه اگر اومد و گفت مال چه کسی دینار گم شده اگر اون گم شده دینار بود این هم جایزه ببین ولی نباید تمام اون مواصفات رو بیاد بگه چون فردا روز هر کسی برای ادعا کردن زرنگ مخصوصا در عصری که ایمان ضعیفه میگه اگر اومد و گفت بالا چه کسی دینار گم شده این جایزه چون طرف باید بعدا وزنشو بگه مواصفات دیگه شو بگه ولا یزید فی صفتها فینازع افیها میگه ولی بغیر از این دیگه صفتهای دیگه اون دینار رو نباید بگه چون درگیری پیش میاد نزا پیش میاد طرف میاد ادعا میکنه مال مردم میبره آه شما صفاتو هم بهش گفتی فإن جاء صاحبها فاقام البينة بها دفعها و وليس له اجره الحفظ والتعريف میگه اگر صاحبش اومد و بینه آورد دلیل آورد بهش میده و مزد حفاظت نداره و مزد این تعریفی که کرده هم نداره وإن لم تقم البينة ووصفها بجميع صفاتها اگر بینه نداشت اگر شاهد نداشت دلیلی مدرکی نداشت میگه وصف میکنه تمام صفاتهاش رو میگه چی؟ جمله رو با هم بخونیم بهتر و ان لم تقم البینه اگر بینه نبود و وصفها به صفاتها ولی تمام صفات اون گم شده رو وصف کرد لم يلزم الواجد دفعها الیه لازم نیست در یابنده که اون جنسو رو تحویلش بده الا ان یقع فی نفسه صدقه مگر اینکه در دل یابنده بیاد که واقعا داره راست میگه از یک علائمی از یک سخنایی اینجوری بفهمه که طرف داره چیکار میکنه راست میگه فیفتی به جواز دفع الیه و لم یجب میگه فتوا میده با جایز بودن دادن اون جنس بهش چه که هم ولی این کار برش واجب نیست یعنی میتونه بهش نده وإن لم يأتي صاحبها حتى استكمل حولا في تعريفها كان مخيرا بين تركها في يدي أمانة وإن لم يأتي صاحبها حتى استكمل حولا في تعريفها كان مخيرا بين تركها في يده أمانة لئلا يزمنها بالعدوان وبين أن يتملكها بأن يختار تملكها فتصير مذمونة عليه لمالكها إن أتا بله میگه يك سال رد شدو صاحبش نيومات اگر صاحب اون گم شده نیومد صاحبی پیدا نشد تا اینکه یک سال رد شد از تعریف کردن و اعلام کردنش البته نه این که به چیرزو ببره به خونه بگذاره هیچ اعلام نکنه میگه اینجا دیگه اختیار داره بین این که به عنوان امانت در دست خودش بگذاره ولی در این صورت زامن نیست اگر تباه شد مگر زمانی که ادوان کرده باشه کوتاهی کرده باشه تعدی کرده باشه بین این که به عنوان امانتش بگذاره و حکم امانتو رو در دستش داره و اختیار داره بین این که مالک اون بشه ولی در اون صورت دیگه زمانت برش زمانی که مالک اومد دیگه قیمتشو پرداخت میکنه اگر مثل داشت مثلشو میده پس خلاصه اگر اومد و تصرفش کرد به ملکیت خودش درش آورد در این صورت دیگه برش زمانت شده هست وإذا وجد في الصحراء بعيرا ضالا او غيري من الحيوان الذي يدفع عن نفسه و زمانی در صحراء شطوري گم شده را یا حیوانی دیگری روك از خودش دفاع بکند و يصل الى مائه و رعیه حيواني رو که آب و غذای خودش رو خودش فراهم بکنه از خودش دفاع بکنه کالخیل والبقر مانند اسب و بقر تركه بحاله؟ ولم يتعرض لاخذه اونو به حالتش میگذاره و اونو تعرضی نمیکنه که اونو چکار بکنه بگیره بعدا در زیر یک نقطه قشنگی آورده میگه مسئله تا دوره سیدنا عثمان به این شکل بود زمانی که دوره عثمان اومد چونین دید که اگر اینو باید چید اینو باید جمعش کرد و فروختش میگه این نظریه در پایین آورده بهتر جور در میاد با عصر ما تو این زمان دیگه بله میگه این نظریه از دوره دو عثمان به بعد مناسبتر با عصر ما هست ولیکن ملتقط باید سمنش رو به صاحبش تحویل بده زمانی که صاحبش اومد خلاصه اگر حیوانی بود که میتونه از خودش دفاع بکنه و همه چیز خودش رو فراهم بکنه غذا و آبش رو بخوره و فراهم بکنه یعنی ضایع نمیشه غالبا اینو بگذاره به حال خودش بهش تعرض نکنه نگیردش فإن أخذه زمينه فإن أخذه زمينه إلا أن يعرف مالكه أجر هم أحيانا برش داشت زامنشه ما اینکه صاحبش شو بشناسه وإن أرسله بعد الأخذ لم يسقط عنه الضمان أجر برش داد ابتدا بعدا هم رهائش كرد ميجي زامن بودن ازش ساقط نمیشه الا ان يوصله الى مالكه ما اینکه اون شطره اون گاو ببره بصاحبش برسونه او يدفعه الى حاكم موضع یا ببره به حاکم منطقهش تحویل بده پس حیواناتی که میتونن از خودشون ببین اونجا حیوانات نیومده ولی واقعا فقهای قدیم قوی بودن اینا قیاس گرفتن در از رسول الله در مورد شطور پرسیدن گفت شما چیکار به شطور دارید غذا آبش همه چیزش فراهمه ولش کنید ازش پرسیدن فقها اومدن از شطور قیاس گرفتن هر حیوان دیگه که بتونه اون آب و غذایش رو چکار بکنه فراهم بکنه از خودش دفاع بکنه اما فان وجد شاتا او غیرها ما لا يسعى فيمتنع ولا يدفع النفسي، فيتحفظ فله اخضر میگه اما اگر گوسفندی رو یافت یا چیزی دیگر از بغیر از گوسفند رو که نمیتونه از خودش دفاع بکنه تا محفوظ بمانه اینجا شخص حق داره که اینو بر بداره و بخوره اونو بدون اینکه بره اعلام بکنه بدون تعریف و یغرمها لمالکها ان وجد و بعدا غرامتشو به صاحبش میده اگر صاحبش رو چون از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن در مورد گوسفند گفت یا مال توست یا مال برادرت یا مال گرگ خب ببین چه قیاس قشنگی گرفتن این قیاس من در منهجی دیدم میگه اگر از اون چیزایی بود که نتونست از خودش دفاع بکنه این اینو این حرفو از کجا آوردن اینو میگه قیاس گرفته شده بر غنم قیاس گرفته شده بر غنم چیزای دیگه که در معنای غنم هستند اون حیواناتی که نمیتونند از خودشون دفاع بکنند مانند شطوری که مریض هست یا اسبی که شکسته چون اینا هم دیگه نمیتونن دفاع بکنن مثل گوسمند اینا هم دیگه چه شدن ضعیف شدن اما اون چیزایی که قوی هستن مثل شطور سالم مثل اسب سالم یا مثل خرگوش درست قدرت نداره ولی سرعت داره اینو هم شافه استثناء کردن یا مثلا آهو سرعت داره اینو هم چکار کردن میگن اینو هم نمیتونی خب خلاصه پس اون چیزایی که نمیتونه از خودشون دفاع بکنن اینا رو قیاس گرفتن از گوسفند ولی واقعا قیاس قشنگه اگر ما ظاهری باشیم میگیم آقا فقط گوسفند در حدیث اومده آقا خروس نیومده آه؟ بابا ولی خروس هم یا مال توه یا مال برادرت یا مال روباهه <laughs> واقعا فقهای قدیم وإذا كانت اللقطة طعاما رطبا لا يبقى حولا فله أكلها وعليه تعريفها وغرمقي ببین چقدر ظریف بحث کردن میگه اگر اون لقطه اون یافته شده اون گم شده خیسی بود که نمیتونست تا یک سال باقی بمونه میتونه اونو بخوره و علیه تعریفها ولی باید تعریف بکنه یعنی منظور معرفی بکنه اعلام بکنه که آقا همچنین تعامی همچنین گم شده ای هست آه تا صاحبش پیدا بشه نه که مواصفات رو همه روزه که بکنه و غریم قیمتها و قیمتش رو پرداخت میکنه فان احب بیعها لیکون ثمن فی یده امانتا فذلك له اگر دوست داشت که اینو بفروشه و ثمن پولش در دستش امانت باشه این اختیار هم ولی به شرطی که ارزش داشت نه اینکه رفته تو راه یک گرجه چیده اینو هم بره تعریف بکنه چیزای بی ارزش نیازی مثلا الان هزار تومن الان هزار تومن در عصر خودمون که فقط یک آدامس میشه اینو دیگه نیازی نیست بری معرفی بکنی این چیز بی ارزشیه چیز ارزشدار اونی رو میگن که صاحب میره دنبالش اگر گم بشه صاحبش میره دنبالش اگر گم بشه چیزای قشنگی رو واقعا در بحث لقطه آورده بود